Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka je salavat i salam na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam na njegovu časnu porodicu, sva shabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec dobrih dijela, mjesec približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala, mjesec rada za Allahu vjeru, mjesec hizmeta, islamu i muslimanima. Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam najveći dobročinitelj je bio u mjesecu Ramazanu. Tokom svih ostalih mjeseci bio je veliki dobročinitelj, ali najveći bio je u mjesecu Ramazanu. U mjesecu Ramazanu vodio je mnoge bitke oslobađanja, osvajanja. Isto tako i njegovi ashabi, njegovi plemeniti drugovi. Dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, šta je s nama? Kakvi smo mi? U mjesecu Ramazanu i mimo mjeseca Ramazana, kada je riječ o učenju Allahove vjere, kada je riječ o radu za Allahovu vjeru, kakvi smo mi kada je u pitanju hizmet islamu i muslimanima? Stoga, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, kako bismo bili što bolji u mjesecu Ramazanu, a i nakon njega, kako bismo što korisniji bili sebi, svojoj vjeri, a i drugim muslimanima, u mjesecu Ramazanu, prije svega, iskreno se pokajimo Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje prijestupe, za svoja loša djela, za svoje grijehe iskreno se Allahu subhanahu wa ta'ala pokajmo za naš prethodni život, život prije Ramazana, kada se iskreno pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka se tragovi tog našeg pokajanja primijete na nama, na našim riječima, na našim postupcima, dijelima, neka se tragovi našeg pokajanja primijete na našem jelu, na našem piću, na našem imetku, na našoj porodici, iskreno se Allahu subhanahu wa ta'ala pokajmo, pa nastojimo nakon pokajanja da govorimo samo dobro, da se ne upuštamo u loš govor, uz, u besposlen govor, u govor u kojem nema ama baš nikakve koristi, ni dunjalučke, ni ahiretske. Nastojimo da nam jezik bude što vlažniji od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada šutimo, neka naša šutnja bude ispunjena razmišljanjem o Allahovim stvaranjima. Jedimo i pijemo samo ono što je dozvoljeno, samo ono što je halal, kako bismo se time odgajali na halalu i time se udaljavali od džehennemske vatre, kako bismo se time jačali, za ibadet svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada se iskreno pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala nastojimo da naše društvo bude bolje, družimo se samo s vjernicima, s onima od kojih imamo koristi i na dunjalu koji na ahiretu, družimo se s ljudima koje kada pogledamo, oni nas podsjete na Allaha subhanahu wa ta'ala, oni nas svojim riječima svojim dijelima, postupcima, svojim izgledom podsjećaju na Allaha i Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada se iskreno pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, popravimo svoj odnos sprem naših porodica, sprem naše supruge, naše djece, brinimo se i za njih, za njih ćemo biti i kako pitani sutra na sudnjem danu, za njih možemo vrlo lahko odgorijevati, ukoliko ne budemo ih popravljali, ne budemo popravljali njihov din islam, ne budemo li ih podučavali Allahove vjeri i tražili od njih da praktikuju Allahovu vjeru, znaj, dragi moji brate, sestro muslimanko, onaj koji se iskreno pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, uzvjeruje u Allaha jalla wa wa'ala, zatim čini dobra djela, on čini time razloge, sebebe, da njegov prethodni život, njegova loša dijela, grijesi budu zamijenjeni u dobra dijela. Zato kada se čovjek iskreno pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, iskreno povjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, on ne kreće s nule. On ne otvara novu čistu stranicu svoga života, ne, već njegova loša dijela, njegovi grijesi pretvaraju se u mnogobrojna dobra djela. Kaže Jalla Ala, illa men tabe, wa amena, wa amila salihan, fa ulaike yubaddilu Allahu sijiatihim hasanat, wa kana Allahu gafura rahima. Ali onima koji se pokaju, koji uzvjeruju i koji budu učinili dobra djela, mi ćemo njihova loša djela zamijeniti dobrim djelima. Doista je Allah onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv. Nastoj da u mjesecu Ramazanu, ali i nakon njega, živiš novim, boljim životom, boljom vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala, boljim pridržavanjem za Allahovu vjeru, činjenjem i ispunjavanjem mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi, što većim ostavljanjem onoga što ti je uzvišeni Allah zabranio. Nastoj u mjesecu Ramazanu, da češće prisustvuješ predavanjima islamskog sadržaja, da češće slušaš islamska predavanja, da više učiš svoju vjeru, da više učiš i proučavaš Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, da više praktikuješ iz Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u svome životu. Nastoj koliko si doista u mogućnosti da ti život bude bolji, da ti život bude nakon mjeseca Ramazana ispunjeniji Allahovom vjerom, to je, dragi moj brate, sestro muslimanko, dunjalučki džennet. To je džennet na dunjaluku. Onaj koji ne uđe u ovaj dunjalučki džennet, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Nastoj da u Ramazanu i nakon mjeseca Ramazana živiš u Allahovoj milosti, Allahovoj blagodati, koja se zove din islam. Kaže Jalla wa'ala, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح huwa خير mimma يجمعون reci neka se zato Allahovoj blagodati i Allahovoj milosti raduju to je bolje od onoga što oni gomilaju u mjesecu Ramazanu a i nakon Ramazana vrati se sunnetu svoga voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, upoznaj se s njim dobro, upoznaj se sa životopisom svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, nauči, spoznaj koliko se on žrtvovao i za mene i za tebe, da bismo uživali pravu vjeru, onakvu vjeru kakvu Allah dželavala želi od nas, traži od nas, s kakvom je on, Allah subhanahu wa ta'ala, zadovoljan, Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam sve nam je to dostavio, sve nam je to pojasnio. Upoznajmo se s njegovim sunnetom. Pa krenimo od najčasnije, najveličanstvenije stvari, najveličanstvenijog i najbitnijog pitanja u našoj vjeri, od tevhida. Allaho je subhanahu wa ta'ala jednoće kako je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam iskazivao tevhid u Allaha iskazivao i potvrđivao Allahovu jednoću, pa budimo takvi i mi. Zatim nakon tevhida upoznajmo se s namazom Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, pa ga obavljajmo onako kako ga je i on obavljao, jer je rekao sallu kema reajtu muni usalli, klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. Zatim nakon namaza upoznajmo se sa svim ostalim ibadetima, Kako? na koji način praktikovao ih je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Također upoznaj se i sa sunnetom njegovih pravednih halifa Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alija radijallahu anhum ajma'in, jer je njihov sunnet, sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako je rekao, vjerovjesnik alaihi salatu wasalam, doista onaj koji bude živio nakon mene, zapamtit će i vidjet će, doživjet će mnogobrojna razilaženja. Zato se držite moga sunneta i sunneta mojih upućenih pravednih halifa. Držite se toga, prihvatite se zato kao što se kutnjacima prihvatite za nešto čvrsto. Kako bi bio na uputi, sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, daj mu prednost nad svim ljudima, mako oni bili, pokoravaj se Allahu i Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njima dadni prednost nad svim drugim ljudima. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول reci pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku fa in tawallaw fa inma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuṭī'u tahtadū wa ma 'ala ar-rasūli illa al-balāghu al-mubīn reci pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku ako se okrenete od toga, od pokornosti Allahu i poslaniku, onda dobro znajte da je njemu poslaniku naređeno da čini ono što mu je naređeno, a vama je naređeno da činite također ono što vam se propisuje. Pa ako nećete, onda znajte da je na Allahovom poslaniku bilo samo da dostavi. On vas ne može uvesti u Allahov vjeru, on vas ne može ugoniti, na njemu je bilo samo da dostavi, ali ako mu se budete pokoravali, znajte da ćete biti na pravom putu. Znajte da ćete biti na uputi. Nastoj, dragi moji brate, u mjesecu Ramazanu da se posveti što je god moguće više Allahove knjizi, Koranu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, da ih učiš, iščitavaš, razumiješ, spoznaješ, praktikuješ u svome životu i nastoj biti nakon mjeseca Ramazana iskreni sljedbenik Kur'ana i sunneta, jer je to ono na čemu se gradi naša lijepa vjera, din Islam. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji će se iskreno pokajati u ovom mjesecu Ramazanu, uzvjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako treba, onako kako je u njega vjerovao i njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, učiti Allahovu knjigu,